I zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo predavanje tako bude isvačeno i da se svi okoristimo od njega i izvučemo pouku iz onoga što ćemo izložiti. Drugi razlog ove naše teme jeste to što mi muslimani moramo e, pratiti braćo i sestre događanja. Moramo biti u toku ove naše životne stvarnosti i na osnovu toga moramo govoriti o toj stvarnosti kako bi podstakli na neke stvari, a kako bi upozorili na neke stvari koje su štetne. Zatim ono što me navelo sljedeće da govorim o ovoj temi, jeste ono što znam, što sam čuo i vidio kad je u pitanju upotreba i korištenje i korištenje interneta. svakako ja večeras želim inšala da spomenim i dobre i loše stvari ove pojave kako bismo ono što je dobro svi uzeli inšala i okoristili se time i mi i muslimani ostali a kako bismo upozorili na štetne stvari i odbacili ih u tom smislu spomenut ćemo hadis odnosno predaju od Huzeyfe radijallahu ta'ala koji kaže ljudi su pitali poslanika sallallahu alaihi ve sellem o dobru a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me to, da me to zlo ne stigni. Jer onaj ko ne poznaje i ne zna razlikovati dobro od zla, lahko, lahko može upasti u zlo. Prije svega, braćo i sestre, ja bih želio spomenuti dobre stvari koji su vezane za internet. Nažalost, jedna ogromna većina muslimana zapostavlja ovu stranu, a internet se kako može iskoristiti u pozitivnom smjeru. Na početku prije svega želim da skenem pažnju na internet kao pojavu. Dakle, kao pojavu koja po mom mišljenju ne izlazi iz okvira onog općeg plana globalizacije svijeta. Odnosno, općeg plana u novom, novom svjetskom poredku. A ta globalizacija po meni između ostalog, i to je jasno, ima za cilj, dakle, pored ostalih ciljeva ima za cilj, lakše upravljanje i vladanje ljudima na Dunjalu. I danas vidimo na osnovu ove tehnike, na osnovu raznoraznih tehničkih pomagala, da je svijet postao u istinu jedno selo u malom. I u tome se krije veliki ibret i velika pouka za sviju nas. Kada insan danas sjedne za svoj stup, odnosno za kompjuter, a posebno kada se prikači na internet, pred sobom ima vijesti dakle taze, friške vijesti iz čitavog svijeta. Iz čitavog svijeta. I ne samo to. Dakle, već sve ono što ga zanima u datom trenutku naće na internetu u svojoj sobi za svojim stolom. Ne mora se potruditi da iziđe čak preko svoga praga, da iziđe iz svoje kuće. Milione stranica. Na svakoj stranici, da kaže milion tema, a u svakoj temi na hiljade ideja, misli i tako dalje i sve to u jednoj maloj pravici, odnosno malom, maloj mašini koja se zove kompjuter. I nevjerovatno je koliko informacija pohranjeno, ja nisam nikakav stručnjak, zato neću o tome govoriti, ali hoćemo da citiramo nekoliko kuranskih ajeta koje ja želim da povežem sa ovom tematikom. Jer se ljudi tome dive danas. Koliko je informacija pohranjeno, hajde uslovno da kažem, u te moždane vijuge, moždane vijuge kompjutera, I ne samo to, nego čovjek kad bilo koju stranicu otvori i bilo kojim putem da se uputi na internetu, ostaju tragovi za njega. Tačno se zna, dakle, ako se ne izbriše, ako ne uči ništa, poslije toga, na brisanju tih stranica ostanu tragovi i svako živ može doći do tih podataka i može znati gdje je bio i šta je radio, čime se bavio. ja sam uzeo nekoliko kuranske, odnosno dva kuranska ajeta uh, koja hoću da uporedim sa ovim. Kako bi izvukli pouku. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Anbiya u 47. ajetu A'udhu billahi min shaitan rajim ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا I mi ćemo na sudnjem danu ispravne vage postaviti i nikom se neće ni trun zla, ni trun nasilja učiniti. Wa in kana miskala habbati min Pogledaj što kaže uzvišenje. Kad bi, I kad bi bilo određeno djelo koliko je trun gorušice, etejna biha vakafa bina hasibin. Mi ćemo doći sa njim. Dakle, bilo dobro, bilo loše, ono će izići na vidjelo. Allah će ga pokazati i dosta je to što ćemo mi račun sviđati s ljudima. Dakle, Allah upozorava ljude. Allah je svemoćan. Upozorava na to da Allah nikome nasilje neće učiniti i da će svaki čovjek vidjeti i naći ono, ono što je radio. Ili u drugoj suri, u suri Kah, gdje Allah što kaže Ubi al kitabu fatar al muđrimina mušfekina mimma fihi wa yakuluna ja wa iletana mani hada al kitabi la yugadiru sagiratan vala kabiratan illa ahsaha wa rađedu mamilu hadira. Pa će se postaviti knjiga i vidjet ćeš nevjernike, odnosno muđime prestravljene zbog onoga što su vidjeli u toj knjizi u svojim knjigama dijela i reči, reći će kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije izostavila, sve je, sve je pobrojala. Pa kad se ljudi, braćo i sestre, čude toj tehnici i napretku nauke i jednom kompjuteru koji je čovjek napravio, dakle koji je ljudska ruka napravila, kako ona da se ne čude i ne dive Allahovoj svemoći, Allahovom sveznanju, onome koji upravlja svim svjetovima, i koji je obaviješten o svemu od dana kada je stvorio nebesa i zemlju, pa dok ih ponovo ne uništi i u prah ne pretvori, kako kaže uzvišen, dakle o svemu je obaviješten, kako kaže uzvišeni u suri An'am, A'udhu billahi min ashshaytani rajim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. I u njega su ključevi svih tajni, dakle svog čitavog gajba, samo ih on zna. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri i on zna šta je na kopnu i šta je na moru. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا In jedan list ne opadne, a da Allah zato ne zna. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ I nema ni jednog zrna u tminama zemlje, niti nečeg svježeg, niti suhog, a da nije, a da nije spomenuto u knjizi. Znači Allah nas upozorava na to i zaista je čudno koliko za nas ljudi dive jednom kompjuteru, jednoj mašini, spravici koju su oni napravili, a zaboravljaju na gospodara svjetova i na odgovaranje, na odgovornost, odnosno polaganje računa pred njim. كلمات شريكي علاك صلاته Internet se braćo i sestre može dobro iskoristiti kao poligon za davu, kao poligon za naređivanje dobra odrašanja od zla, čak kao poligon za džihad. Zatim kao znanstveni poligon, a tu se najmanje koristi. Tako ćemo vidjeti. Ljudi koji posjeduju kompjuter, dakle kao pojedinci u svojim kućama, a posebno oni koji imaju internet klubove, internet kafiće, kako i, kako i danas popularno zovu, mogu biti muđahidi i daje preko interneta. Prije svega, kad bi nabrajali daleko bi nas odvelo koristi od toga, organiziranje šarijatskih kurseva za kojima vape mase muslimana ovdje i u svijetu također. Zatim, opšta predavanja, zatim pozivanje u islam i rasprave sa židovima, sa kršćanima, sa onima koji nisu muslimani, odnosno sa nevjernicima, sa mušricima, na najljepši mogući način, kako bismo im objasnili principe Islama. Zatim informisanje o svim događajima, zatim pošiljke i pisma koja čovjek može da pošalje u jednom trenu i da dobije i da dobije brzo odgovor. Zatim trgovina i kupovanje, odnosno kupoprodaja koja se vrši preko interneta. Zatim korištenje stranica edukativnog sadržaja, pored šarijatskih stranica, dakle, pored stranica šarijatskog sadržaja, medicina, ekonomija, onoliko koliko sam ja uspio da vidim, barem na ovim arapskim stranicama, to je more. To je more jedno. A svaka ta arapska stranica ima i na engleskom, i na francuskom, i na njemačkom jeziku i tako dalje. Zatim vojna strategija, sociologija, odgoj djece, tehnička dosignuća i tako dalje. I svaki musliman i muslimanka koji se bave određenom problematikom, određenim poslom, za koji imaju afinitet, mogu se time okoristiti. Naravno, ja nisam od onih koji smatraju, dakle, ne smatram sebe i nisam od onih koji smatraju da se preko interneta može završiti medicina. Nikad sebi ne bi dozvolio da, da dođem do ruku doktora koji je završio preko interneta medicinu pa da me on operiše. Zatim, onima koji znaju arapski, engleski e, ili njemački jezik, ja u ime Allaha Đelešanuhu govoreći o ovim pozitivnim stvarima za internet želim spomenuti stranice kao što su stranica raddadi.com dakle sa dva d raddadi.com zatim harf.com zatim sultan.org zatim islamtoday.net od šeha Salman Auda zatim islamlaj dakle to je nekoliko tih stranica koje ja najčešće posjećujem i u kojima u jednu ruku kratko rečeno ima svašta Zatim, što se tiče naređivanja dobra za zabrivanja od zla, braćo i sestre, tu se može dosta poraditi, a posebno oni koji znaju ove hakerske poslove. Ove hakerske poslove, umjesto da ulaze, umjesto da ulaze u stranice, odnosno e-mailove braće i sestara, muslimana i muslimanki, što predstavlja veliki grije, bolje bi im bilo da kad naiđu na pornografsku stranicu, da kad naiđu na neke stranice na kojima se ismijava islam i muslimani, kao što sam ja naišao na neke hrvatske stranice, preko onog gogle pretraživača na, na onoj hrvatskoj stranici, a vi ćete sigurno svi naići na to, gdje pišu o islamu na najružniji mogući način, da to sruši, da to unište ako mogu, jer je to dobro djelo, kako kaže Rasul sallallahu alaihi wasallam, men rea minkum munkeran fel jugajiru bi jedi, onaj od vas ko vidi munker, neka ga uništi rukom, fa illam jestate fa bilisani, ako ne može, rukom onda jezikom fa illam yastatifa bi qalbi fadhalika adafu iman a ako ne može rukom onda srcem prezirom srca to je najslabiji vid imana mi znamo kako su braće i sestre neprijatelji islama ako se sjećate uništili stranicu Kaukaz kada onda kada su braća muslimani čečeni muđahidi vodili najžešće borbe protiv Rusa tada je uništena ta stranica Znamo kako su uništili, odnosno zabranili džeziru u toku američkih napada na Afganistan i tako dalje. Dakle, Nažalost, o korisnim stvarima muslimani danas jako malo vode računa. I rijetki su slučajevi, odnosno rijetki su pojedinci, oni koji se suprostavljaju zlu šerijatski dozvoljenim sredstvima i koji ulažu maksimum svoga truda i energije u promicanju istine Islama za kojim, za kojim ljudska srca teže i žude poput žednog koji žudi za vodom. different وربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي A što se tiče štete, braću se, i loših posljedica interneta, ja bih se usudio ovdje citirati kuranski ajet vezan za alkohol i Allah Đelešanuhu kaže Jes'eluneke anil hamri wal mejsir. Pitaju te o vinu i opojnim pićima kul fihima ismun kabir wa manafi lin nas pa kaže uzvišni reč u njima je veliki grijeh a i neka kori za ljude wa ismuhuma akbar min naf'i ali je šteta veća veća od koristi možda je ovo presmjelo ali na osnovu moga iskustva ja mislim da je tako kad je u pitanju internet i vjerovatno nećemo moći nabrojati sve štete od interneta kao oni koristi, ali ja bi izabrao da večera spomenemo one najopasnije i najveće štete najveće grijehe koji se mogu počiniti preko interneta. Prva stvar jeste, braćo i sestre, ostavljanje namaza ili klanjanje namaza u zadnjem vaktu. Zatim, skretanje sa pravog puta i kvarenje ličnosti, kvarenje pojedinca, također i porodice. Zatim, nestanak morala i časti kod muslimana i muslimanki zatim tvrdoća srca, tvrdoća srca zbog raznih grijeha koji se nađu tu, zatim rušenje bračne veze, rušenje bračne veze o čemu ćemo posebno govoriti, zatim promjena težnji ljudskih i aspiracija i ciljeva u potpunosti i ostavljanje dave, ostavljanjem dave, zatim bdijenje noću, a spavanje danju, što je potpuno e, suprotno od onoga što je Allah propisao ljudima, zatim gubljenje vremena, uzalud i mnoge druge stvari. Kad je u pitanju namaz, ova prva tačka, oni koji mnogo posjećuju internet ili su redovni na internetu u svako doba dana i noći, lahko zakasne na namaz ili ga čak nikako ne klanjaju. Tako priča jedan mladić, jedan musliman, multezim, koji se slobodno može svrstati u red multezima i žali se na ovaj problem i kaže ovako, ja kad sjednem za internet, ja uopšte ne osjećam kako vrijeme brzo prolazi. I uopšte ne vodim računa o namazu, tako da namaze kad sam za internetom, najčešće klanjam skoro pri isteku namaskog vremena, a često mi se desi da mi namaz potpuno, potpuno ostane. Znači u nas Allah toga. Mi znamo, braće i sestre, da naša obična sjela, vallahi obična sjela na kojima samo onako lupamo, bez, o beskorisnim stvarima govorimo, da nas mogu spriječiti da ne klanjamo namaz na vrijeme ili da ne odem u džemat, a kamoli stvar kao što je internet koja zaokupira i pamet i osjećanja i kompletno naše i kompletno naše biće. Dakle, i tada čovjek, a, po, a, a da ne govorimo da onima koji bdiju noć, koji umjesto da provode noć u noćnom namazu i u ibadetu Allahženom provode ga za internetom do 1, do 2 ili do 3 sata i onda prije toga prije što pođu poslu i klanjaju vitr namaz ko kokoš, onako bitno je samo da se formalno sklanja i dva, tri rekiata, ili se klanja samo jedan rekiat, kako sam čuo od, od, od, mnogi, od mnoge braće koja se žele na takve stvari, pa ga je klanjam, pa pitaju onda imalo opravdanje za jedan rekiat. Pa ima za tebe kad si pre, prekoračio sve moguće granice, normalno stvaraš ti šeitan donije to opravdanje. Da klanjaš samo jedan rekiat i da ideš spava. I takav kad legne u tri sata, popo noći ili u dva posle interneta, da je bio u ibadetu pa lego, nema sumnje da bi Allah omogućio se probudi na sabah. Teško se može probuditi na sabah, a kamo, dakle neće se nikak probuti, a kamo li otići u mesi da klanja džema, u džemaču sabah. Zatim, udaljavanje od pravog puta i kvarenje ličnosti. Mi znamo, braćo i sese, da je šeitan čovjeku najbliži kad se on osami. Dakle, kad je čovjek sam, onda ga šeitan najviše napada. Kad nije u ibadetu, kad nije s Kur'anom, kad nije u korisnom poslu i kad nije u dobrom, u dobrom društvu. Kada se mladići i djevojka osame, da li u toku dana ili u toku noći za internetom šeitan im je tada najbliži šeitan im je tada najbliži i posebno kad znaju da im se otvaraju tolike mogućnosti na internetu a kad bi televizor sada u ovom vaktu poredili sa internetom on je poput one dječje igračke što se sađa donosi djeci gdje se mogu staviti samo dvjetrene slike pa da djeca gledaju televizor je tako u odnosu na internetu i žalosno je kako zaista danas roditelji malo vode računa o tome. Da li zbog toga što roditelji ne žive u stvarnosti, ne znaju o čemu se radi, šta, šta njihova djeca rade, njihovi sinovi, njihove čirke, ili zbog toga što smatraju to normalnim, što to smatraju normalnim, ili zbog toga što vjeruju svojoj djeci. Zatim, braćo i sestre, rušenje bračne veze. Čovjek, muškarac koji gleda u toku noći na internetu žene koje su, a zbog toga ga i otvara, koje su ljepše, od njegove žene, od njegove žene nemoguće da ostane ravnodušan. Nemoguće da ostane ravnodušan. Tako isto i žena koja gleda druge muškarce preko interneta, nemoguće da ostane ravnodušna, a da ne razmišlja o ljepoti, o ljepoti tih muškaraca, odnosno muškaraca o ljepoti žena. A posebno kad se zna da su današnji brakovi jako slabi. Boga mi, na osnovu onoga što znamo o našem stanju, znamo da su te bračne niti, ako nam se Allah ne smiluje, kod mnogih jako slabe. I da ima mnogo faktora, braćo i sestre, koje utiču na slabost, odnosno slabljenje tih veza. A jedan od najvećih faktora i uzroka jeste slabost imana, odnosno slabost te imanske veze. Jako malo ibadeta, a pored toga ima dakle i drugi stvari, a često puta ne uzbilla mnogi zaborave na gospodara svjetova potpuno. Zatim gaflet žene i muža međusobno, jednog prema drugom. I tada ljudi razmišljaju o grijehu. Wallahi, braćo i sestre, tako mi Allaha, mi muslimani i muslimanke, imamo mogućnost kroz šerijat, kroz islam, islam nam to pruža i nema druge ideje niti drugog puta koji može pružiti čovjeku tako nešto, da uspostavimo savršen život u našoj porodici i u našem braku. Mi zato imamo šansu i priliku i mogućnost kako nema niko drugi. Da nam svaki dan, svaka noć, svaki mjesec i svaka godina bračnog života bude medeni mjesec i medena godina. To zavisi od muže i žene. Koliko je muževa počinilo neuzubidla i grije zbog gaflata njihovih žena i obrnuto. Koliko je žena počinilo ili pomislo na grijeh zbog gafleta i nemara njihovih muževa, muževa prema njemu. Dakle, ovdje se radi o jednom potpunom podavanju dunjaluku i strastima i užicima. Možete misliti samo kad ima slučajeva gdje muž, musliman, nije prišao svojoj ženi šest mjeseci. Kakvi su tu odnosi? Šta je dolo do zahlađenja tih odnosa ako nije ovo? Jer na početku, kad smo sklapali, kad smo sklapali brakove, šta nam je bio cilj? Imali smo nijet svi da se sačuvamo od bluda, da živimo čestit život i tako dalje. I kad je prošlo toj prvi period, onda smo dali strastima na volju da strasti vode te uzde. Zatim, kvarenje morala i gubitak časti. Radi ilustracije, braćo i sestre, ja ću spomenuti jednu priču jedne djevojčice koja je, igrajući se sa djecom, otkrila otkrila jednu porodičnu tajnu i moje dijete je došlo meni kaže tako, dakle kad se gledate djevojčice ova djevojčica im priča i kaže moj babo svaku veće istira nas sviju iz sobe i onda on gleda na internetu gole žene dakle to zna sva njegova porodica to zna njegova žena to znaju njegova, njegova djeca i tu se gubi čast i stid i pred takvom porodicom se otvara ponor bez dna zatim sobe osim pornografije, pornofilmova, gledanja pornografskih stranica i tako dalje, sobe koje može posjetiti svako živ, direktno razgovarati ili se dopisivati ili čatati, kako se to danas moderno kaže, su opasna stvar i opasna zaraza. A posebno džahilske sobe, tamo gdje se nudi najveći razvrat i koji ima toliki broj da noć, ne dan, da noć traje 24 sata, ne bi mogo svi obići. Ne bi mogo svi obići a tamo se nudi samo muzika, pjesma, e, razvratan govor, poziv u blud, upoznavanje i tako dalje, dopisivanje. I ako bi danas napravili, ako bi danas napravili anketu u internet klubovima samo, da ne govorimo o privatnim, o privatnim kompjuterima, vidjeli bismo da 90%, da ne kažem više, 90% ljudi posjećuju najviše stranice, pornografske stranice, sa erotskim sadržajima. 90% omladine. I Allah Đelešanu nas upozorava na ove stvari u mnogim ajetima. Dakle, hoću posljedno da spomenem ovo, ovo čatanje. Čak ima oženjenih multezima muslimana i udatih žena koji se dopisuju i čataju sa osobama suprotnog pola. I Allah subhanahu wa ta'ala upozorava muslimane i muslimanke i kaže vama kana rabbuka li uhlika al bi zulmin wa ahluha muslihun. I Allah subhanahu wa ta'ala nije uništavao sela i gradove nepravedno, dok su god njihovi stanovnici bili bili dobri i čestiti. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće nastupiti sudnji dan dok se ne pojave fitne i ne umnože laži i ne približe se pijace. Ovaj hadis bilježi bilježi Ahmed. Dakle, na internetu je sve ovo sabrano. I fitne, fitne svake vrste ćete naći na, na, na internetu. I laži, i kupo prodaju, kako smo malo prije rekli, u bilionskim ciframa. A da ne govorimo o kamati, o kamati kao velikom grijehu i vi ćete vidjeti da najveće svjetske banke imaju svoje stranice i tako šire svoju mrežu. Zatim, kako sam rekao, rušenje bračne veze na koju ne treba posebno upozoravati, a mi smo tu jako, mi smo tu jako slabi. Dakle, zbog slabosti imana i gafleta muževa i žena upada se, upada se u takvu stvar. E, upada se u takvu stvar i šeitan nas obvanje i zavarava time. E, zato muž i žena zbog interneta često puta nemaju vremena jedni za druge, kako sam malo prije rekao. Dakle, po šest mjeseci ne prilazi jedno drugom. I ja bih samo upozorio braću i sestre koji ovo rade. Neka svako od nas zamisli, kada otvori tu stranicu, kada otvori pornografsku stranicu ili porno film, a klanja pet pak ne govorimo o džahilima, govorim o multezimima, muslimanima, muslimankama koji vjeruju u Allaha, koji znaju za gospodara svjetova, ili se dopisuju ne do Allah s drugim, a udata je žena ili oženjen muškarac, dok njegova žena i djeca spavaju, on čini grijeh, i dok je njen muž na poslu umara se da zaradi što god za svoju ženu, ona se dopisuje s drugim, neka zamisli da joj tada šta da joj tada dođe melek ili da mu tada dođe melek smrti. Da tada u takvom stanju čovjek umre i preseli, preseli na drugi svijet. I koliko se ljudi uistinu predali dunjalu i njegovim užicima, mi smo toga svjesni, u stvari nismo možda ni svjesni, čak dakle, i oni koje mi zovemo u tezimima, ljudi koji po svojoj formi liče na prave istinske muslimani, sebenike sunneta, a poslanik s.a.v. kaže u hadisu, Wallahi, Dunjaluk je u odnosu Dunjaluk je u odnosu na ahiret poput jednog od vas kad stavi, kad stavi ruku u more, pa neka vidi šta će ostati na prstu, na prstu more, pa neka vidi šta će ostati na prstu kad izvadi iz mora. Dakle, ono što je ostalo na prstu od male vlagi, to je Dunjaluk u odnosu na more koji simbolizira ahiret. Ili u najtežim trenucima, braćo i sestre, poslanik sa Veselem kad kopaju hendek oko, oko Medine, govori Allahumma la ajše illa ajše l'ahira. Gospodaru, nema života osim ahiretskog života. I upozorava nas na pogubnost predavanja Dunjaluku. A imam Gazali na ovo jedan divan primjer kojega ćemo mi na večeras navesti. Pa kaže, primjer ljudi koji se podali Dunjaluku i koji su u gafletu u odnosu na ahiret je kao primjer ljudi koji se ukrcali u lađu pa su se zaustavili na jednom ostrvu punom zelenila i onda su izišli da obave neke svoje potrebe i kapetan ove lađe, odnosno broda im je rekao iziđite, obavite svoje potrebe, nužne potrebe i brzo se vratite. Pa je jedan od njih izvršio svoju potrebu i brzo se vratio i našao mjesto u lađi bolje nego što je bilo prije. Drugi je se malo zadržao više, malo opčarale ga ove ljepote ovog ostrva, pa je ostao, ali se brzo probudio i trznuo i vratio se, međutim našao je mjesto slabije nego što je bilo prvo mjesto kad je putovao lađu. Treći nije mogao sebi oprostiti, kaže da ne uzme nešto od, to, od tih ljepota, pa je nabrao cvijeća, ubrao raznih plodova i ponio je koliko je mogao. Ponio je koliko je mogao. Pa kad je došao na lađu, kad je došao na lađu, vidio je da skoro nema mjesta, da će biti jako tijesno ako sve to stavi, ako ponese sve to u lađu. Međutim, on nije mogao odoliti da to ne ponese, pa je ponio. Nedugo zatim, ti cvjetovi se osušili, plodovi su uvenuli, vjetar je zaduvao i on je da bi spasio svoj goli život morao sve to, sve to da baci što je sakupio. Četvrti je zagazio malo dublje u džunglu, u te ljepote Dunjalu, kao odnosno toga ostrva, pa nije se osvrcao i zaboravio riječi kapetana broda i kada je čuo zadnji poziv da se ukrcava, on je pokupio također koliko je god mogao od tih ljepota, od onoga što njega zadivilo, međutim kada je došao tim teretom, lađa se već otisnula na ispućinu i on je ostao tu i skapao je tako i bio je uništen i on i njegovo, i njegovo to sakupljanje tih mrvica koje su njega zavele od Dunjaluka. Pa kaže imam Gazali, zar ima rišta ružnje na kraju, ovo, ova, ova predaja stoji u Kaže, zar ima išta ružnije od čovjeka koji zna, koji govori da je pametan, da je on simbol inteligencije, a čitav svoj život sakuplja i radi da sakupi ono što neće ponijeti posle svoje smrti. Neće ništa od toga ponijeti. Dakle, ne mislimo ovdje na, na to da ne treba raditi, nego na one koji su odali dunjalu, koji predali mu se, predali mu se u potpunosti zaboravišne gospodara svjetova. Zatim promjena težnje u potpunosti kod ovakvih ljudi koji su se predali, predali dakle internetu i ostavljanje dave, dave na sunnetski način da tako kažemo braćo i sestre. Šta hoću da kažem? Kada čovjeka zvede dunjaluk na ovakav način, ili dunjalučki užici, kada im se preda, onda se njegove težnje mijenjaju. On više nije od onih koji ima uzvišene težnje, koji, koji razmišlja i danju i noću, kako će da učiniti, kako će prenijeti islam, kako će se ljudi okoristiti njegovim znanjem ako ga ima, ili kako će steći znanje. On nije od onih koji ljubomorno čuvaju Allahove granice, već postoje od onih koji traže olakšice u vjeri kao što je to danas. Traže olakšice u vjeri kao da je vjera teška. Kao da je vjera teška. Ili filozofiraju o raznim pitanjima. I danas, danas su jako aktuelna ova pitanja, a neka me neko demantuje ako nije istina ovo što ja kažem. Ponovo je najaktuelnije pitanje nikaba zbog situacije u kojoj mi živimo. Je li on važiv ili nije? I većina bi možda voljela da dokazi nisu na strani onih koji kažu da je važiv. Zatim, je li gledanje muškaraca od strane žena osnova u šerijatu ili nije? Jer znamo da je osnova gledanje žena zabra, za, onaj, zabrana. A je li ovdje dozvola ili nije? Kao da ne zna i za kuranski ajed i surje nur da jednako se Allah obraća i muškarcima i ženama da obore, da obore svoje poglede. Da obore svoje poglede, dakle i muškarci i žene. Ako je osnova u onda ne bi, ne bi imao smisla ovaj ajed. A druga je stvar što je žensko tijelo, odnosno žena kao takva, sva auret, dakle stidna, čak njeno lice, a što je kod muškarca, što muškarca njegovo lice nije avret, ali za žene je i te kako fitnet i kako će da biti osnova da se može da se može gledati. Zatim sljedeće pitanje da li žena treba u istinu da služi svoga muža u kući. Jer to u šerijatu, u opisu njenog posla po šerijatu nije nigdje napisano. Nema nigdje tamo da treba da mu kuha ručak, da mu pere veš i tako dalje. Nego je osnova ono, ono drugo treba boraviti u kući, treba čuvati njegovu čast i tako dalje. I o tome se priča, prepričava po, po našim sjelima. Pogledajte, subhanallah, ako čak i nije to, ako i ne stoji, ako i ne stoji da je u opisu, odnosno njenih obavezna prema mužu, da treba da mu, da mu pere veš, da, da mu priprema hranu i tako dalje, zar to nije od dobročinstva? I ne samo to, Islam priznaje običaj, ako je kod nas običaj da to žena radi, a neka, neko se to običaj sa šarijatom, onda taj običaj postaje obavezan taj običaj postaje obaveza. I žena neće razmišljati na takav način, nego bitno je samo da se nađe nešto, da ona umjesto da se raspravlja o čestitosti, o, o imanu, o vjeri, o davi, na koj, koju čafri svaki dan sve više napadaju, mi pričamo o ovim stvarima. I gdje je tu onda ljubomora za vjeru? A kjafri polako gase svaki dan jednu po jednu humanitarnu organizaciju, odnosno davetsku. Znaju oni da to nije samo humanitarna organizacija, nego davetska prije svega zatvaraju, ubijaju, proganjaju, a mi se međusobno gložimo oko onih najsitnijih mesela i pitanja koja toliko ne utiču, ne utiču na naš život, odnosno neće promijeniti ni njihov odnos čafijski prema nama. Zatim, braćo i sestre, gubljenje vremena. Mnogo je onih koji provode dva, tri ili čak pet sati pored interneta. Gleda se samo gdje će se utrošiti vrijeme. Kao da imamo vremena na pretek. A šta kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem? u hadiskoj bilježi Buhari ni'metani magbunun fihima kathirun minan nas dvije su blagodati zbog koji su obmanuti većina ljudi koji su to blagodati as-sihatu wal firaq zdravlje i slobodno vrijeme dakle dok je čovjek mlad dok je zdrav tada je ibadet najslađi to je Allahu najdraži ibadet da čovjek iskoristi svoju mladost, svoj život u učenju islama, u korisnom poslu i tako dalje, i slobodno vrijeme. I ovo dvoje je čovječe glavnica tvoga imetka. I onda gleda gdje ćeš taj imetak umnožiti i s kim ćeš sklopiti trgovinu. Sa Allahom subhanahu wa ta'ala ili, ili sa šeitanom lanetullahi alaih. A odgovornost na sudnjem danu znamo kolika je za, za zdravlje, za mladost, za imetak, za znanje koje čovjek imao, a nije ga iskoristio onako kako treba. Spomenut jedan slučaj učenjaka jednom kad je naišao pa vidio omladinu kako besposličari troši onako vrijeme pa je uzdahnuo i rekao eh da se vrijeme može kupiti pa da ja kupim od vas vrijeme. Pa da ja kupim vaše vrijeme koje vi onako uzalud trošite i tračate a meni toliko fali. Meni toliko fali tog vremena za moj posao koji ja radim ima Allaha Đelešanu. I na kraju braće i ja bi upozorio E, na internet klubove u našim organizacijama kod onih muslimana koji žele da se pridržaju Allahovi propisa kako treba da ih koristi i na što treba da obrati pažnju prije svega upozorenje svima onima koji posjećuju internet odnosno internet klubove staviti ta upozorenja pored svakog kompjutera u naokolo ispisati lijepe kuranske ajete i hadise koji se odnose na ovu temu zatim o tome da Allah subhanahu wa ta'ala vidi i gleda svoje robove, da se njemu ne može ništa sakriti. Zatim lijepe poruke, poruke lijepog sadržaja. Zatim dobro bi bilo kao prijedlog letke sa odgovarajućim sadržajem napisati i staviti i pored kompjutera, zatim kasete sa predavanjima prigodnim i fetve na ovu temu. Zatim odrediti vrijeme, jer Boga mi ako, ako mi dozvolimo da nam internet bude samo, odnosno internet klub, razlog za otvaranje internet kluba samo profit, nema u tome hajra. Mi sa tim internetom želimo da proširimo davu, naše aktivnosti, da nešto naučimo, da se okoristimo od toga, određivanje vremena, zatim zabranjivanje dopisivanja muškarcima sa ženama bez obzira kome on piše. I obrnuto zabranjivanje dopisivanje žena sa muškarcima bez obzira o kome se radi. Dakle, to su neke stvari koje sam ja već želio izložiti u ime Allaha Đelešanuhu kako bi se svi okoristili i uzeli pouku iz ovoga. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari razboritosti, da ojača naš iman, da nas nastavi na iskušenja koje nećemo moći podnijeti, a posebno da nas nastavi na iskušenja u vjeri, jer su to najteža iskušenja, da nas sačuva od ove fitne u kojoj živimo, da omogući da se dava Islama proširi, da ubrza pobjedu Islama, da na oprosti i da nas vede u džennet. Amin. Jazakumullah. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. molimo uzvišenog subhanahu wa ta'ala da pomogne islam i muslimane i islamsku davu na čitavom dunjalu. Naša posljednja dova je hvala Allahu gospodaru svjetova.